розумію, всміхнувся Маринич. Спробуємо зробити так, щоб і в інституті побувати, і зайвих пересудів не викликати. Що небудь придумаємо. З вашою допомогою, звичайно. Не можу повірити, що це хтось із нашого інституту, але, промовив гапан, підводячись, він міцно потиснув руку Мариничу. Знову у висмішці розкрив рівні білі зуби і трохи збентежено схилив набік голову. Вибачайте вже, що завдаю вам стільки клопотів, але повірте, е, то вже занадто. Вибачайте. За ці клопоти нам зарплату дають, і собі усміхнувся Маринич. Капітан Кучерявий за дорученням Маринича встановив перший виклик швидкої на квартиру гапана був 29 квітня в 0 годин 17 хвилин у зв'язку з серцевим приступом у якоїсь вигаданої громадянки Іванченко. Другий в ніч з 19 на 20 травня о першій годині 13 хвилин. З приводу раптової непритомності громадянки Гапан Людмили Вікторівни. На жаль, магнітофонної плівки, де фіксується кожний виклик, не залишилося. За існуючим правилом такі записи стирають через два тижні. Обидва рази на станції чергував один і той же диспетчер Артамонов. Про перший виклик жодних подробиць не міг згадати, а другий запам'ятав дзвонив якийсь чоловік. Дружина, мовляв, раптово знепритомніла, ніколи нічого подібного з нею не бувало, ні на що перед цим не скаржилася. Він давав їй нюхати нашатирний спирт, але це не допомогло. І вже з півгодини, як не більше, вона непритомна. Просив якнайшвидше вислати машину, бо він просто божеволіє. Аштамонов добре запам'ятав цей випадок, тому що і сам тоді трохи розгубився, не міг збагнути причину такої глибокої непритомності і вагався, яку саме машину вислати а виявилося виклик фальшивий. У пожежній більше поталанило, магнітофонний запис зберігся. Кучерявий привіз плівку. Прослухали її. Чоловічий голос стривожено говорив Це 01 на вулиці Червоноармійській, у будинку 20. З-під дверей п'ятої квартири валить густий дим. На дзвінкий стук у двері ніхто не відгукується. Мабуть, від диму господарів чадили, дзвонить сусід. Сигнал надійшов о 2 годині 18 хвилин 13 червня. Команда прибула на місце о 2.25. Ніякого диму не було, ні на сходах, ні з-під дверей. Коли подзвонили в квартиру, відразу відчинив господар. Він сказав, що виклик фальшивий, перед тим уже був подібний швидкої допомоги. Експертиза, проаналізувавши магнітофонні записи, встановила. Голоси чоловіків, які дзвонили в пожежну та міліцію, ідентичні, і до швидкої, принаймні другого разу, також дзвонив мужчина. Таким чином, бодай половину міста можна вилучити з числа запідозрюваних, невесело всміхнувся Маринич. Пам'ятаючи розмову з гапаном, Маринич вирішив прийти в інститут як член якоїсь комісії. Крижанівський схвалив план Маринича і підказав, при Інституті економіки міськом партії недавно створив групу соціологічних досліджень, яка провадить свою роботу на багатьох підприємствах і установах. Таким чином, поява соціолога Маринича в інституті, де працює Гапан, не викличе підозри і дасть можливість вести з працівниками розмови на різноманітні теми. Маринич пішов до Інституту економіки. Керівник групи Вадим Вадимович Будяк, знайшовши Мариничі вдячного слухача, страшенно зрадів. Він розповідав, які цікаві перспективи розкриваються перед соціологією. Сам він, відчувалося, був закоханий в цю науку. Коли ж Маринич утаємничив його у своїй завданні і сказав, що в даному разі допомога соціологів потрібна для викриття зловмисника, будяк палко пройнявся і цією справою. У нас є майже готова анкета для такого контингенту опитуваних. Ось гляньте.